šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما إسلامski sustav sveti džihad, dužina 2011. Naš izvor je ti si već ustao da upotpuniš svoj namaz, tako? Imam je učinio sehvi seždu. Onda će, kaže, na kraju svog namaza, kad ga završi, i on učiniti sehvu, sehvi seždu sljedeći imama. Sve su ovo, braćo, znači, ići hadati, onaj, mišljenja, tako učenjaka, prijedlozi, kako treba da se postupi. الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا posebno naglašava, znači da ne napadamo druge, da ne bi, znači, ljudi se neprijateljski izazvali njihovo neprijateljstvo protiv nas, znači prije vremena. Kažem šeize kasnije si, ovi su svi ustali protiv nas, gotovo. <laughs> Kaže, neka nek ustaju, ali da mi ne izazivamo, znači svojim postupcima, da dodatno ih ne motivišemo da se neprijateljski odnose. Naš izvor je يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أه، Ja sam obavješten, znači da ste jutro imali sjelo sa razgovorima i pitanja i tako dalje. Pa je šejh Ebu Gafar ovdje ponovo hmm? Rudejni ponovo a, među nama stavlja se na raspolaganje za dalje razgovore i Allah najbolje zna, znači to je dobra prilika da vi se oglasite, iskažete šta je šta kola u vašim prsima, vašim srcima, kakva su dileme i šta je pitanje trenutka, je li tako? Pa ehlen sebe. Znači, vi ste uh, govornici. I ovo je pokušaj da još prije ovih susreta smo razgovarali sa šehom Bilalom. Ove susrete znači da, da njihovo glavno obilježje bude da to bude dijalog, a što manje monologa i predavanja. Pa ehlen osehlen, neko je mahno rukom, ehlen. E, pitanje. Sestre koje su u neznanju uzele onaj muževo prezime. Da li su obavezne onaj posle promijeniti? Znači u dokumentima pasuš, lično je tako da je. عندنا عادة هنا في البوسنة إذا تزوجت البنت تأخذ اسم عائلة عائلة زوجتها زوجها فإذا فعلت ذلك يعني قبل أن علمت أن هذا مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يفعل فماذا عليها الآن؟ هل تستطيع أن تغير قانونا؟ آه هذا لا يمشي على القانون القانون يسمح لها يعني هل تستطيع أن تغير وتعيد الاسم الأول؟ أيوة طبعا يجب أن تعيد الاسم آه Šejh بيتا دالي أنا موجد بونو براتي أونو برو ono može, onda ju je važiv da vrati onom starom prizmu. يعني يلا تأخذ اسم أبيه تأخذ اسم عائلته النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من انتسب إلى غير أبيه فلذلك يعني اسم العائلة يعني كأنها لا تنتسب إلى أبيها فلعن النبي ذلك طيب Iako kaže, znači, ja sam pokušao da šeha malo poljulja. kaže, nije uzela ime e, njegovog oca, nego ime porodice. Kaže, Rasul Salahani se ne prokle onoga ko uzme ime nekog drugog ili se pripiše nekome komu nije otac, a ona je, znači, kao, kad je promijenila prezime, kao da se odrekla svog oca, a pripisala se nečemu drugom. Pa je zato vađe الله لا يبلجنا جزاك الله خير أنا حاولت أن يعني القانون يسمح أن تجمع البنت بين الاسمين يعني يذكر في بطاقة شخصية بطاقة شخصية اسمها واسم عائلة أبيها و يعني هكذا خط قصير ثم اسم عائلة زوجها هذا خلط الماء بالطين يبقى الماء أحسن أيوه to je miješanje uh, blata sa vodom, a voda je bolja bez blata. Znači, onaj ko je, na primjer, usvoje, i on nije imao izbora, dobio je prezime onog čovjeka koji ga je usvojio i sam tim dokumentima, ime oca je upisano tako. Da li je njemu dozvoljeno, pošto ga stalno pitaju nekim, da kaže upisano je, neće reći ime oca nije taj. Kako, znači kako da postupim? عندنا يحدث أحيانا أن يترك الولد يعني المرأة تلد لا ترغب في ولدها تتركه في الشارع أو يعني ثم بعد ذلك يأتي آه، مثلا إنسان ليس عنده ولد يأخذ هذا الولد ويسجله على اسمه كأنه ابنه ويستحق ما يستحق الابن فالإنسان هذا الآن كبر والتزم ماذا يفعل يمشي ويعلن الحقيقة يعني يتبرى من وخصوصا للورثة Men se jerifune hada rođuli ljudi se djele u bismu. Tako. Znači, on mora da, da to obznani, da ovo nije njegov otac stalo, znači da to obznanje a pogotovo nasljednicima tog čovjeka koji ga je osvojio, da on nema pravo na nasljedstvo i da, da on ne isključuje nikoga iz nasljedstva. Ovdje se radi opasne stvari, znači, zato što je to što proklestvo na onoga ko se... Jest. Taj. Ja ne znam također, znači, da li, da li postoji mogućnost da on u tim institucijama zvanično, znači, kroz dokumente to prekriži, poništi kad, kad poraste, to ne znam. A to bi bilo najbolje. Znači, ode tamo u te službe koje su to napravile da taj čvor zavezale, da ga razvežu i gotovo. Ehlan, sehlan. Ehlan. Od ovih mesela. Koje su bile, ja, namaz, ovaj, kad se desi da prispijemo, ali već nismo stigli na onaj ruku, znači možda na sežd. I sad nas je dvojica ili više i hoćemo sad planjati mi kao džemat ili posebno kao da smo stigli, jer ne broji se da smo stigli namaz. Ide je tehal insan anis salat. ثم أدرك الجماعة على السجود الأخير وهم جماعة يعني ثلاثة أربعة ثم الآن السؤال هل يلتحق بالجماعة القائمة أم ينفصل فيصلون هم جماعة إن كانوا هم اثنان أو أكثر وعلموا أن هذه آخر ركعة وهم في السجود ينتظرون الإمام هذا يسلم ثم هم يقيمون جماعة أخرى أو إذا لم يعلم فيلتخك بهم خلص إذا لم يكن الإمام راتبا لا إذا لم يعلموا هم يدخلون مسجد آه الآن آه يلتهكون آه، ويستمرون ما إذا علموا لكن إن كان الإمام راتبا يعني هو الإمام لهذا المسجد فيلتحق به ولو كان في الركعة Znači, ako uđe u mesečit pa ne znaju da je to zadnja sežda, normalno priključiti se namazu i nastaviti sa imamom, jel tako? A onda nastaviti svako sebi pojedinačno. Jeste li razumili? Ukoliko je, znači, ne, znaju da je to posljednja sežda, a oni su dvojica, trojica, znači džemat su, onda će čekati da imam preda selam i klanjaće oni kao, kao džemat. I još napominje, znači, ako je imam, e, zvanično imam u tom mjestu, tako, imam ovdje kažu jedan istilah, znači jedna terminologija, imam rati, to stvari znači da je on stalni, zvanično, pa stalni, zvanični ima, kaže onda u tom slučaju će pristupi za njemu namazu u svakom slučaju. Allah najbolje zna. Mislim na ovo, nije trojica se priključe, a znaju već da je zadnji rekiat i sad što će li neko od njih trojice stup naprijed pa da onda... Ne, ne znaju, ne znaju, a pa znaju dobro ovo smo mi mislili. Eto, raštvanili smo znači sve situacije. Kad znaju, mogu seći kad pa da sami budu džemat od početka do kraja, kad ne znaju, pristup će zemao, malo najbolje zna. Ja sam samo ono na više selam. Kad se ulazi, kad je hudba, kad postavljam po ovom je da se ne naziva, je možda u sebi. I da dehalo insan etna il hutbe, hutbe til džuma'a, فليسلم على الناس عند دخوله في المسجد أم لا لا يسلم وإذا سلم فلا يجيبون a, la, ne naziva selam, a ako nazove selam neće mu niko odgovoriti. U toku hutbe. Sa dersom, kad se dolazi među. Ali jehtelif al-hukm an ders adi, ders adi. Taban, taban, je sada džuma, amara nabi bil-insat, bil-insat, bil-samti fina. نعم. بالإنصات والصمت فيها Naravno da se razlikuje jer je hutbetul džuma znači vađib slušati i mora se šutiti za vrijeme uh, hutbi. Jel tako? Dok ovaj ders nije vađib i nije vađib, jel tako, šutiti ako smiješ pričati. طيب وحتى الدرس إن كان ال- الشيخ أو المعلم يعطي فإذا دخل فلا يقطع الدرس بالسلام čak i ders obični, znači ako je u toku i ako neko izlaže neku meselu, neće prekidati to sa selamom. Jazakala khair. Ahlan. Marhaba. A, zanima me sutra, znači, ako čovjek klanja na filu, ako je e, prispio na, na džemat, neki drugi ili treći rekat i sad je ostalo puno prostora ispred njega. Jer se ne smije, kako je došlo zabavno na hadisu, da, ljudi, da drugi prolaze neklanjači ispred njega, samo toliko koliko je njegova, koliko bi on postavio sutru, ili do kraja, znači, recimo ima 3-4 metra do, do, do, do onog kraja mesčida, do recimo gdje se okreće, znači to me samo zanima. يسأل الأخ عن الستر إذا سل الإنسان مثلا مثل هذا الحال يلتحق بالجماعة ثم هم آه، يعني آه، يسلمون ويريدون أن يخرجون وهو قائم يصلي هل يعني يحرم عليهم أن يمر أمامه إلى قدر سجوده وإلى مكان الذي ينبغي أن يكون فيه السترة أو يحرم عليهم إلى الجدار يعني طول المسجد إن كان هو قريب أمر يمكن أن يستتر به من كرسي أو جدار أو أو أي شيء مرتفع فليمشي إليه باتجاه القبلة يعني أنا الآن أصلي وانتهت الصلاة واضح أما المكان هناك شيء مرتفع أمشي إليه وأصلي وهذا المشي واجب في الصلاة Ako je, znači, to što je ispred njega, što može uzeti kao sutru, je tako, onda će on, vađib mu je da krene i da se približi tom predmetu koji mu može biti sutra, ovaj, vađib mu je da, da iskorača do توك predmeta. وإن كان يعني عدة خطوات يعني إن كانت المسافة بعيدة مثلا وعلى رأسه طاقية أو شيء وهو يسجد يضع هذا الشيء لكن هو يمنع الذي يمر بينه وبين, وبين سجوده سجوده حينما يضع شيء حينما نعم. يضع شيء وهل يعني على المارين بعد سجوده إثم؟ بعد سجوده الأولى بالمسلمين أن يأتون بشيء له ويضعوه أمامه Na. Znači, e, u svakom slučaju, koliko je taj zid daleko, previše daleko i da ne bi sad ispala šetnja to u namazu, onda će on neki odjevni predmet svoj, ili neku svoju torbu, ili kapu, bilo šta staviti kao sutru. Je tako? I onda će sprečavati onoga ako pođe da, da, da prođe ispred njega, između njega i mjesta gdje čini sežu. a oni koji hoće da prođu mi poslije toga, preći im je, znači, da oni, ukoliko taj koji klanja ne može ništa uraditi, da oni dođu sa nekim predmetom, nekom stolicom ili nekom knjigom ili bilo čim, da stavi ispred njega kao sutru ili svoj neki odjevni predmet, da stavi pa tek onda da prolazi. Jeste mi razumno? Žezak mu lahe. Ibn Omar, kana mu la, ihadimu, abdu, وإذا حصل مثل هذا يقول لخادمه ولني ظهرك يعني اجعل ظهرك لي سترة Tako je Abdullah ibn Omar, uh, kad bi se desilo tako nešto u meseči da Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, kad bi htio da klanja, naredio bi svom uh, slugi jel tako, naredio bi mu, okreni mi svoja leđa, pa bi njega uzeo za sutru. وهذا طبعا لا لا نجريه على الإخوة أجبر أخي أنه يقول لا ولني ظهرك هو مجنون أو شيء إنما إن كان لي ابن مثلا في المسجد صغير أو كذا أقول له ولني ظهرك يعني حتى لم أجد شيء استتر به نعم Tako ako čovjek ne bi našao ništa, znači čime bi, ovaj, što bi stavio za sutru, da malo dijete postavi ispred sebe, okrene leđa i tako dalje. Da ne bi ljudi sad hvatali, jel tako, naređivali ljudima koji su zauzeti žure za nekim svojim obavezama, stani ovdje. Tako. O, samo ja da se na... Može, jel šta mijenja kod odlaska u Meku Medinu dole u tim mjestima gdje je drugačije? Ali je htelf al-hukm fi haram il Mekke u Medine. الأجر في سترة آه لا ما يختلف لا يختلف ما يختلف إلا أنه يكون هنالك الضرر الواحد يضع شيء ممكن يتعثر فيه الطائفون فممكن يسبب أذى وشيء فهنا يعفى عن ذلك لزحمة الناس أما إذا كان الحرم فاضي أو شيء عليه بالسكر ni, ni, znači nije različit propis ni u haramu Mekije, ni u haramu Medine osim ako bi to bilo u toku velikih gužvi i veliki da je haram prepun onih koji čine tavaf i tako dalje, onda bi se prešlo preko toga. Znači, onda se ne bi trudio da nađe neku sutru ili da postavi neku sutru ili da spriječi neki prostor da ovaj ljudi koji su u tavafu tu ne mogu prolaziti, a inače je velika gužba, je tako, gine se, nema se kud prolaziti još da neko dođe, znači tako da sprečava ljude da prolaze, onda bi e, nastalo velika fitna i gužva još veća šteta. Pa se onda ima u šerijetu nešto što se zove, to se pre, prelazi se preko toga, tako. E, kolika veličina sutra treba da bude? Kem mi kada sutra? Kale ne alaihi sallatu sallam, ne muhajrat rahim. Rekao je Rasul sallallahu alaihi sallam, kao naslonjač na jahalici. Ja ne muhajrat rahim, takriven, probao imati. Znači, taj naslonjač na jahalici, deve misli se, je tako? On je otprilike uh, četvrtina metra, 20 cm, je tako? 25 cm. Važno je samo da bude nešto, znači, podignuto od zemlje, bilo šta znači, koliko bilo. mužili se ovaj, džemat nastaviti s onim čovjekom koji je zakasnio na, za, na fard namaz. Znaš. إذا تأخر الإنسان ثم التحق بإمام وجماعة ثم قام هو بعد تسليم الإمام يعني يكمل صلاته فدخل أو أتى جماعة أخرى أتوا هل يستطيعون أن يلتحقوا به يأخذوا يأخذونه إماما لهم لا لأنه مأموم لكن الآن بعد تسليم الإمام صار هو مأموما يصلي منفردا لا لا زال صفته إيش مأموم مأموم. kaže šej da to ne može. Zato što se smatra, znači da on još uvijek uh, se povodi za svojim imamom. Čak i kad imam preda selam, a on nastavlja da upotpuni svoj namaz, da se još uvijek smatra da se povodi za imamom. Onaj ko se povodi za imamom ne može biti imam. I čtihad, braću, ovo. Ah. والدليل أنه إذا سلم الإمام وهو تابع الإمام فسلم الإمام وهو بعدما سلم التسليم الثانية قام ليكمل صلاته وإذا بالإمام يسجد للسهو طيب الإمام يسجد للسهو وقام ليتمم صلاة صلاة والإمام أن يسجد للسر لزيادة لأن السجود للزيادة بعد التسليم بعد التسليم فقام فماذا يفعل بعد نهاية الصلاة هو الآن ما سهى الإمام سهى قال اتباعا للإمام أن يسجد للسر هذه كلها اجتهادات طبعا نعم لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم ليؤتم به لو نعم. كانت له صفة الانفراد الأولى أن لا يسجد للسهو لكن ولا زالت له صفة المأمومية فعليه يتبع الإمام Taj. E, do te mjere da kad bi čovjek znači klanjao za imamom, a onda ustao da upotpuni svoj namaz nakon što imam predao selam, a onda imam učini sehvi seždu, je tako? A ti si već ustao da upotpuniš svoj namaz, je tako? Imam je učinio sehvi seždu. Onda će, kaže, na kraju svog namaza, kad ga završi, i on učiniti sehvu, sehvi seždu sljedeći imama. Sve su ovo braćo, znači i dati onaj mišljenja o tako učenjaka, prijedlozi kako treba da se postupi. Je li namaz poklanja da se uradi sehvi Nije, znači namaz koliko se zaboravi sehvi sežda nije pokvar. Hel, e, tuptiru salabi nisijani sehvi sežda. إن كان قريبا من انتهاء الصلاة فليسجد للسهو نعم أما إذا كان انفصال بعيد الصلاة حركة والسلام. وخروج وشروط عفى الله عما سلم Na. Znači, ukoliko se brzo sjeti poslije namaza, učinit će sebi seždu. Ukoliko se sjeti kasno, već razgovara s ljudima u Dunjalu koji izađe iz mesečida, onda i namaz mu je ispravan. Da. A, kako, je, kako je u slučaju ako, ako uzmaš mjesto po mjestovima tako dvije sati prije nego kreneš na, na put, onda si u sati. Kako je, kako je onda sa, sa, sa tim ako uzmeš a, opet meso po kad si na putu, jer se od tada a, a, kako se kaže, šteješ. Računa. Računa da, da se uzmo mesek po mjestovima a, tri, tri, tri dana kao ili će biti dan تمام الإنسان مثلا الآن هو مقيم توضأ ولبس الجورب أو هذه خف فالآن بعد ساعتين أو عدة ساعات أخذ يسافر فمدة المسح الآن يوم وليلة أو ثلاثة أيام وليالي إلى هنا مدة مسافر إنه حاله الآن مسافر تحول إلى حال جديدة طيب znači o- ovaj brat on će, pošto se promijenilo njegovo stanje iz stanja onoga koji boravi u stanje putnika, promijenit će se i njegovo pravo na mes, znači iz dana i noć u tri dana i tri noći. Bez ponovnog prajanog. Bez ponovnog, jest. Naravno, od onog prvog mesha koji je bio dok je bio muqim. Min awal il meshi hina kana muqiman. يعني مدة هو بما أنه لم ينقض الوضوء فهو لا زال على طهارة يعني حينما ينقض الوضوء ويريد أن يمسح هنا نبدأ بحساب بحساب نعم مدة الوضوء نعم. إذا مسح قبل سفره يعني بدأ قد بدأت ال... بدأ المسح نعم kao što sam rekao, znači, ukoliko je učinio mesec prije samog putovanja, otac će računati, a ako nije, onda će računati od onog prvog mesha koji je učinio na samom putu. Ehle. Samo pitanje za vidjeti namaz, treba učiti ili ne treba učiti ovo što ima muslim kad se dati, kad se uči ova dova što ima? Na konot. Jel vađbi ili novotarija? Na vitru. Neko kaže vid na vitru novotarije uči tu da eh, uči ta doba, kaže, ne treba, samo treba normalno, samo jedan kijat klanjati. Da se svaki put ne, ne takve, to ne, misliš? Ne, ne, ne treba učiti. Taj, ah, jes, ali... Da li se može biti samo jedan rekijat klanjati? Ovaj, kad se klanja dva suneta posle farza, da li ispravno samo da se jedan rekijat klanja? Jes, an, salat il-vitr. هل يصيح أن يصلي الإنسان الوتر ركعة واحدة وأيضا هل يعني يجب أو يسن أو قد كأنه سمع أن بعض الناس يقولون أن الكنود في الوتر بدعة يعني هكذا سؤاله أما أنه يصلي الوتر ركعة نعم ولكن صفتها أن يقيم الليل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي من الليل مثنى مثنى فإذا قرب الفجر أوتر بواحدة Što se tiče vitra da klanjaš jedan rekat, da, ali ako klanjaš noćni namaz, pa klanjaš dva, po dva, dva, po dva, pa kad se približi zora, onda završiš sa jednim. السؤال الثاني ايش؟ آه. القنوت في الوتر يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقنط مرات لا يقنط e, ehm, Resul sallallahu alaihi wasallam što se tiče kunuta na vitru je nekad učio kunuta, nekad ga ostavlja. ليس إلزاما بالبيوت الأمر دائما يقنط ولكن في النوازل إنما اليوم العالم الإسلامي كله نوازل إن الإنسان يقنط بعد الرفع من الركوع يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار ولا بأس To je što se tiče vitra. Znači, nekad je učio tu dovu i te dove, znači nije tamo jedna dova, nego više ima, a nekad ih je ostavljao. Što se tiče e, konuta za vanredne situacije, tako, isto je džajz, znači da se na posljednjem rekatu bilo kojeg drugog namaza, ne na vitru, znači na ostalim propisanim namazima, da se dovi Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima da uništi nevjernike, da kazni svojom kaznom, da nas sačuva svoje kazne, da nas obaspi svoje milošće. Na. Hađ. ahlan ja Hađ Ramiz. Alikum salam, Rotolavika. Ti biste na vrijeme. Ehlen, veselost. recimo, ovaj, ako smo ovdje u mešćini, znači I Sad, ja sam naučio da ne bude sad palim, se razumijete. Naučio sam, recimo, da ustaje na noćni namaz i da konja, znači, dva rekiata ili četiri rekiata i vitim namaz, ovaj, da li mogu da upalim ja svjetlo, a ovi spavaju? Jel? Koliko tu sad? da, da šeha ne, ne opterećujemo. Upali ako smiješ. Pa bit će, mora biti. Ne Nemoj je zijetit ljude, nemoj. i pravo da spava. A? Eh, jes, el, يعني الآن مثلا الناس هنا ينامون هو يريد أن يقوم في الليل هل يجوز له أن يعني يشعل الضوء يعني أو لا قلت له يعني خلاص إذا يعني كنت عندك جرأة أن تفعل ذلك فافعل <laughs> أهلا لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل حتى ينسل من فراشه حتى لا يوقظ أهله Ne, nećeš paliti svjetlo, znači ovo što sam ti rekao, ako smiješ, nije ispravno, nego nećeš paliti svjetlo, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem bi se izvlačio iz postelje da klanja noćni namaz, a da ne probudi, da ne primijeti njegova žena, da je ne probudi. حتى كانت تقول عائشة كان يصلي صلاة لا توقظ النائم Tako da je klanjao namaz, koji nije budio onoga ko bi, kojim ne bi probudio onoga ko spava. Illa fi Ramadan. Da, fi Ramadan. Samo još tu. Rekano nas. Recimo, ovaj, već je tu blizu iz zora, da smo možda 5-10 minuta, 15 minuta. Sen Yunus da hava çocukları adet o üçü de bir yasa sen Rekao še i ja rab znam na pameti, znam što. بدأت بالكلام لا لا أنا ماذا قال هو يقول يعني الفترة قد يكون قريبة من أذان الفجر 15 دقيقة يعني لا بس نقوم نصلي بحفظه نعم نعم قال الشيخ بلال قال جزاكم الله خيرا طيب أهلا eh, za namaz putnika onaj šta nam može znači da li da se ravnamo po kilometrima ili znamo znači da auta nisu sva ista, ali evo recimo iz Bihaća do ovdje je neki 60 km. Da se može ovdje smatrati već musafir ili... سؤال من الأمس يعني مسافة مسافة القصر فأقول يعني مثلا من البهات إلى هنا 60 كيلومتر هل يعني نأخذ بكيلومترات أو يعني بصفة أو كما قال شيخ الإسلام يعني ب بعادة الناس لأن الشريعة ما حدد يعني هذه مسافة والله هو الأولى التزام قول الجمهور يعني على الأقل واحد إذا أتى إلى الله يوم الدين ويسأله يعني يقول لك أنا مع كثير من المسلمين قالوا بذلك فينجي فينجي نفسه يعني. طيب لكن إذا حددنا هذه المسافة مثلا فالآن آه، بما يستحق قصر مثلا إنسان يسافر 84 كيلومتر والثاني 85 وهذا يستحق قصر وهذا لا يستحق والشريعة ما أتت بهذا التحديد لا هو ليس الكيلو والكيلوين هو الفرق إنما هو ما أخذ عدة السفر يعني الآن المسافة التي تمشي وتأخذ معك عدة سفر يعني ثياب وتغيير ثياب و أو يعني تفكر أنه ما تأكل في بيتك تمشي تأكل هناك في هذه المسافة البعيدة فهذا يكون اسمه والله سافر طيب إذا يعني نرجع إلى العادة العادة والعرف يعني لأنه مثلا قارب 30 كيلو في الجبل غير 30 كيلو في البر أي. 40 كيلو تختلف خلاص znači na kraju smo možemo ovako napraviti zaključak da se tu ipak ne gleda u kilometar precizno. Kao što sam vam sinoć rekao, ako bi rekli na primjer 85 ili 82 km, onda onaj koji putuje 81 nije mu safir. A kakva je razlika između njega i onoga koji... je tako? Onda nek prošli taj još jedan kilometar. Je tako? Jeste me razumili? A šerijat, u šerijatu to nije tako ona je precizno određeno, nego se smatra znači da, da čovjek kad se pripremi za put, pripremi odjelo za put, hranu za put, ne vraća se kući, je jel tako da se presvuče, ne vraća se kući da jede, mora na tom putu razmišljati. Znači, onda se gleda na to. Pa, na primjer, kod nas, kad se pogleda u, ova, u ova brda, negdje u ovim planinama 30 km, nije isto kao neki 100 km, je jel tako, na drugom mjestu, sve se to mora uzeti u obzir. A. Pa osjeća se tegoba Musafira, znači to je nešto različito od ono- onoga ko, ko ne osjeća nikakve te gobi iz Musafira, je li tako? Ehm. Pa šeha, pitaš kako on vidi nas ovde, naše stanje, nasijat njegov lični nam, šta bi mi trebali to popraviti, ispraviti, ako se neki, ili dodati ili povećati, da nam da nasijat neki. Ne bi se otvorila ona vrata što bi nećete puno da otvorite. Ha? Onih pravih pitanja. أو تاكل هو هو تشيك مودا يسأل الأخ يعني آه، ما رأيكم عن عن وضعنا هنا وحسب رأيكم ويعني ماذا بما تنصحوننا وحول هذه الأشياء يعني يدور السؤال فقلت لها أنت تريد أن تفتح الباب أنتم يعني ما زلتم يعني ما دققتم هذا نعرف بالشيء أو ننقص بالشيء أو كذا توجيهات عامة يعني يعني والسؤال لا زال عاما ما حدد يعني من أي شيء من أي جهة هل نحن نحن هنا هل نحن في البوسنة كلها في البوسنة والله الالتزام بهذا المنهج وعدم التعرض للآخرين لأنه نحن لا زلنا في طور الولادة E, Znači, on savjetuje općenito da mi se pridržavamo ovog menheđa još uvijek u ovom stadiju bez da, da uzimamo, znači, bez napadanja drugih, da se držimo ovog menheđa u ovom stadiju bez da napadamo drugi, zato što je ova dava prema njegovom mišljenju ovdje u Bosnu još uvijek u procesu rađanja. عدم أهم شيء عدم التعرض للآخرين حتى لا نستعدي الناس علينا. Posebno naglašava znači da ne napadamo druge, da ne bi znači ljudi se neprijateljski izazvali njihovo neprijateljstvo protiv nas, znači prije vremena. تأخر شيء تأخرت يا شيء بهذه نصيحة خلاص الناس هجموا علينا يعني هذه أنا لا يجري لكن علينا أن لا نستدعيهم يعني Kažem, še zakasnio si, ovi su svi ustali protiv nas, gotovo. <laughs> Kaže, neka nek ustaju, ali da mi ne izazivamo, znači svojim postupcima, da dodatno ih ne motivišemo da se neprijateljski odnose prema nama. Je li dozvoljeno tražiti pomoć, odnosno ako se desi neška krađa, da čovek ide kod ovaj, policije da, da, da prijavi. Da prijavi. A. E, I da surika šejun min al insan. E, yani, هل يجوز له أن يتصل بشرطة يطلب منهم مساعدة؟ لا بس من باب استرجاع الحقوق لا بس nema znači smetnje da nazove policiju da da mu oni pokušaju to naći, međutim neće ti on to naći. <laughs> Daju himovom, ja še, i dajte solte bihim, تقول لو سرقة مني كذا يضحكون لا يهمهم أصلا يقولون لك لكن إذا هم يعني يجدون السيارة أي نحن يعني نتصل بشرطة يعني سرق كذا فعل كذا فعل لا يتحرك أحد لكن الأخ ملتزم رأى بنتا شبه عارية قال لها اتق الله يعني البسي ما بك ماذا تريدين في الشارع اتصلت فاتت الشرطة فورا يبحث عن هذا الرجل الغ... يعني الذي أراد أن يغتسلها فهمت شيء البدء لا شيء Neće oni se brinu za to što je tebi nešto ukradeno. To se zna, znači, prijave za krađu ne obaziru se, pogotovo ako dođu s naše strane. Međutim, ako neko od naše braće savjetuje neku djevojku, je tako, koja je polugola na putu, bilo je šta kaže, boj se Allaha, nemoj tako gola hodat, za nekoliko minuta policija je tu traži toga što je htio da je siluje. <laughs> Odmaj tu. E to je stanje, morate biti svjesni. Recimo, čovjek ranije i sad ima neko imanje, sve proda. I negdje krene, kaže, oće ja ubiga. I tog, tog puta neki ga tam kako uti sa lete i zarobe. I ne stigne na taj put gdje ona nije tio. I tu zalije. I nema l'amal u jednije. Da li je on na stepenu onog što je poginulo tamo ili je na nekom drugom? الإنسان مثلا الآن يريد أن يبيع ما يملك بيته فأخذ هذا المال واتجه يريد أن يجاهد في سبيل الله ثم في الطريق قبضوه وقتلوه وغصبوا ماله فهل هو يعني شهيد مثل شهيد المعركة أو كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لا رحمة Allah subhanahu wa ta'ala neće upropastiti vaša djela. Allah subhanahu wa ta'ala je prema ljudima milosti sa milostom. Eto, to je odgovor. Ehlen. Evo ga i ti izdošao na red. Marhaba. Prije svega nas, nasijatio braću da dižu prst, da se javljaju, ne, ne padaju. Ja ni men ključ se... U... Ovo je na račun Mustafe. Nije, nije. Ne, hvala prvi progovori, Mustafa nije dizi koji robot. Dinite, daću prsti, imajte raznjape ovoj, ovoj lene. Tako na vrlo trebamo da sebi... Ovaj, Džezeke lafer. Jedno, drugo, ja sam imao dva pitanja. Jedno je pitanje u vezi ovoga puta, znaš. Recimo ima hadis, ne znam koliko je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čim bi kao nanijetio na putovanje, smatrao bi se putovanje. Da to brata pita, pa ćemo dalje. Uh, الأخ يعني ينصح الإخوة أن يصبروا في رفع اليدين يلتزموا يعني بنظام ثم يسأل هناك حديث يقول هو يعني هكذا سؤاله آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوى أن يسافر فيعني كأنه بمجرد نيته صار مسافرا هو حينما كان يخرج من عمران المدينة يصبح مسافرا Znači nije to hadis, znači nije to tačno. Nije postao putnikom sve dok ne bi napustio građevine tog naseljenog mjesta odnosno Medine, dok ne bi izašao iz građevina Medine u obližne palminake, jel tako, onda bi se smatrao musafirom. A šejh onaj, kao tam navodi, onaj, kad bi zašao za jedno primar radi prdo, sad si na gdje je tu i šta. No. Pa to je to. Ja, to je to. Ja. Znači, evo ne. sad smo ovdje u Bužimu. Ja. I neko je ovdje mukim kao šej Bilal i hoće na put, i sad dok je ovdje u kući, dok je u svom dvorištu, ništa. Ali kad izmakne, znači iz zadnjih kuća ovog naselja, kako se zove, izmakne i izađe iz ovog naselja, otac se može smatrati putnikom. Ja. Drugo pitanje vezio je mesa. Ovaj, koliko, koliko traje mes, recimo, onaj, kad ja ujutro, recimo, uzmem, primjer, radim za sabah mes, da li je to do sutra ujutro i drugo, kako, ovaj, šta kvari mes? To, to je. يعني مسح على الخفين إذا مسح مثلا في الصباح لصلاة الفجر يعني هذه مدة تستمر إلى فجر من الغد هذا سؤال والسؤال الآخر ما ماذا ينقض المسح على الخفين أو ما بما ينقطع مدة المسح على الخفين المسح يبدأ من أول مسح بعد النقض يعني أنا لبست الجورب بعد وضوء صلاة الفجر ثم حافظت على وضوئي إلى العصر ثم نقضت بعد صلاة العصر وقبيل المغرب مسحت فمن هذا الوقت يحسب 24 ساعة طيب Znači, uzmeš avde za saba, obuješ čarape na noge koje si opru, nemaš potrebe da činiš meso. Sad imaš abdest. I onda čuvaš abdest do jacije. Je tako? Klanjaš jaciju i legneš spavat. Tako? I sutra ujutro se ustaneš i uzmeš, uzimaš abdest za drugi saba, sutra. i potareš po čarapama. Sad prvi put potireš. E sad imaš pravo da potireš sutra do sabaha. Razumije? أنا يعني أردت له سورة أخرى توضأ للفجر ثم يحافظ على الوضوء إلى العشاء صلى العشاء صلى العشاء نعم ثم في فجر الثاني مسح أول مرة فله يعني أن يمسح إلى الفجر بعد هذا ممكن بس هذا ليس له متانة to može znači, ali ovaj ne ima znači mokrašnje veške ovaj. šta kvori, pita ga mjesto. Jaš, bime, bime tenqatja muddetu mjesto. بالجنابة ولانقضاء المدة وبنسأل الجورب لكن يبقى إذا نزع الجورب وقد مسح عليه يبقى طاهرا حتى ينقض ينقض نعم Znači, period mesha kvare tri stvari. Da istekne period, da prođe vrijeme, da se ođunupi i treća stvar, da skine mestve ili čarape. Da skine mestve ili čarape. Međutim, još uvijek je čist. Sve dok poslije skidanja mesha i čarapa ne izgubi abdest, ako je imao abdest u trenutku skidanja. Jeste li razumeli? Ovo je sehel, inša Allah. Ehlen. Kratko, ovo samo da, da, da, da, da ako recimo ima mes i skine čarap, samo da promeni čarap. Nije izgubio mi. A, pre, prekinuo je period. Prekinut je period. A period je prekinut, ali nije izgubio. Nije izgubio abdest. Mm. Yes. A juče je rekao da kad, ovo je baš, nisu razgovarali nešto, da kaže ako bi čovjek to uzeo da zamijeni čarape ili nešto, dok je pod abdestom, da se ne smatra da je izgubio. Nije izgubio abdest, ali, ali jest prekinut. Uh, nije prekinut. إذا مثلا نزع الخفين أو جوربين من أجل أن يغيرها يعني يستبدلها بغيرها هل يعني الآن انقطع مدة المسح أم لا؟ وكان قد مسح على الأولى نعم هو يبقى على الطهارة هذا واضح لكن مدة نعم. لا لا يبقى على الطهارة يعني الآن أنا مسحت على الجورب وصار فيها وسخ وشيء وأردت جو بارد أردت أن ألبس جورب آخر نزعت أنا كنت مسحت أنا بمجرد نزعي بعد المسح أنا لازلت طاهرا نعم حتى أنقض الوضوء فإذا لبست الآن الجورب الجديد أنا لازلت طاهرا لكن إن نقضت الوضوء علي أن أغسل رجلي بالوضوء الجديد أيوة znači trebate dobro da razumite nije izgubio abdest ali je prekinuo period mesha znači poslije toga ukoliko izgubi abdest mora te nove koje je obuo skinuti pa oprati noge Jazakum lahir. Tfadal. Na primjer, u mjesto gdje se klanja na primjer samo sabah, akšam, jaca i džuma. Da li je dužan, obavezan klanjati kad uđe, jel te hijet ili nešto? ال... هناك مسجد يصلون ال... الفجر والعشاء والجمعة فقط فهل يعتبر مثلا هذا مسجدا ي... إذا دخل الإنسان فيه يصلي تحية المسجد ركعتين قبل جلوسه السؤال الأول لماذا هم يصلون هكذا؟ هل هو مذهب جديد؟ Što vi tako klanjate? Je to neki novi mezheb? أنا أعرف الوضع لأنهم يعني لا يسكنون قريبا من المسجد ويعني آه، أولا ثم يصلون الفجر يتفرقون في أعمالهم ويرجعون يصلون المغرب والعشاء لأنهم قد عادوا من العمل فلذلك يعني آه. ومصلى العيد يعتبر مسجد أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحيض والرسائل يعتزل المسجد طيب وما بالك بهذا نعم kaže normalno to to se smatra mesdžidom ono evo pitu zato što šta je to pa sam ja objasnio znači ja znam vašu situaciju vi klanjate saba pa se onda raziđete po svojim poslovima nikog tu nema jel tako vratite se na akšam klanjate akšam jaciju klanjate tu i džumu i to je ta situacija on kaže Sad, to je jasno, je tako? Drugo, druga stvar, da li je to mesečit ili nije, on kaže musalla gdje se klanja samo bajram. Smatra se mesečidom, jer Rasul sallallahu alaihi sallam naredio ženama koji su hajdu da se odmaknu i udalje sa, sa musalla. I to se smatra mesečidom. Jani, بعض الإخوة عندنا أثاروا يعني مناقشات طويلة حول المصطلحات مسجد مصلى مسجد الجامع فمن أجل ذلك يعني الآن أصبح الإخوة يأتون بهذه الأسئلة المصلى في الحديث معناه خارج المسجد نعم هذا المصلى أما المسجد هو المحاط بجدران يعني. بجدران نعم. اما هاي التسميات الاخرى مسجد الجامع وكذا هذا تسميات مصطلحات لا اثر لها حديث يعني. اما المصلى والمسجد في الاحاديث النبويه هذه وحكمها واحد أي. لكن المصلى هو اللي لا يحاط بالجدران والمسجد هو الذي يحاط بالجدران هادشي أه اهم شيء ان حكم الكل واحد يعني أه ja sam odavno spomenuo znači da mnogi kod nas su izazvali neke rasprave o musalama, mesđidima, mesđidima kojima se klanja džuma, i duge rasprave koje su u stvari sve šuplje od početka do kraja zato što je, znači, postoji nešto u sunetu što se zove musalla, to je otvoreni prostor. Jel tako? I postoji nešto što se zove mesdžid, to je zatvoreni prostor. Jel tako? Međutim, propisi jednog i drugog u sunnetu Rasula sallallahu alaihi sallam je jedan isti, nema nikakve لكن razlike. الفرق في حكم المصلى والمسجد أن المسجد إذا كان فارغا أو مملوءا فلا يجوز للحائض أن تمر فيه لكن المصلى يمنع إذا كان هنالك صلاة Samo je razlika znači da žena u hajdu, ako je mesčid, ne smije prolaziti kroz mesčid, a ako je musalla prazna, znači smije prolaziti kroz musalla. Lekin je naši uh, Aisha, au دخلت المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها an يعني يأتي أن تأتي بشيء من المسجد فقالت اعتذرت أنها حائض ف... وكانت ترجله كانت ترجله وكما وصفنا هنا نعم أدري أدري آه، لكن لا لا أحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه آه. وسلم أمرها أن تدخل المسجد وتأتي بشيء لكن لا لا أتذكر يعني بالضبط إن الحديث هذا ترجله قال إن حيضتك ليست في يديك طيب أهلا أن تناوله إيش؟ ناولت الخمر من, من المسجد من الغرفة من الغرفة إلى المسجد أيوة دخلت يعني لا دخلت المسجد ناولته الحمراء يعني يغطي رأسه وشيء يعني إذا كانت يعني هم العلماء أيضا قالوا في الفقه هذا في الفقه نعم قرأنا في دليل طالب إذا لم تمكث ولم تجلس إنما كانت لحاجة وخرجت أجازوا ذلك الحاجة نعم طيب ukoliko ima potrebe, znači sa potrebom إن شاء الله nema smetje, reci, samo kratko, reci. znači... E, Hajdatik je li se bijedike? Pitanje koje postane, znači, ti procijeno, je li dobro... E, tamo, tamo, ti priče, ja. Inšala, e, imamo da je danas koji pozivaju, znači, u Bosni i Hercegovini u parlamentu i glasam Pa, znači, tvoje je da da postavljaš što pitanje šehu ili nije, ti znaš bolje... Da li oni pozivaju, ne, pozivaju ili kažu da smatraju da je to dozvoljeno? Jesli koji smatraju da je dozvoljeno. I E. odobravaju da je dozvoljeno i pozivaju čak na glasanje. Znači, ja hoću samo da postavim ispravno pitanje. Da li oni pozivaju ili kažu, ili samo kažu to je dozvoljeno, ne smeta? Ima i dvije vrste. Ima i dvije, dobro. Onda ćemo pitati za, te, za te obje vrste. هناك آه، دعاة في البوسنة يدعون الناس ل- لل- يش- للمشاركة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية والآخرون ربما لا يدعون الناس ولا يشجعونهم لكن يعني آه، يقولون أن هذا الأمر جائز دخول البرلمان ومشاركة في في هذه الحكومة الطاغوتية آه، ف يعني السؤال شتاي بيتاني شتاي šta je njegovo Znači ima ljudi koji pozivaju, znači ima ljudi koji da nas savjetuju da vidimo šta ćemo sa, sa tim ljudima koji znači pozivaju u glasanje u ulazak u parlament. ماذا يعني يكون موقفنا تجاههم؟ تجاه هؤلاء المسلمين هؤلاء الدعاة يعني إخواننا ولكنهم قد يكونوا أخطأوا الطريق لكن يبقون إخواننا لهم ما علينا لهم ما لهم علينا عليهم ما عليهم ولهم لنا ما لنا وعليهم ما علينا ولكن أخطأوا الطريق نبين لهم وإن سمعوا جيد لم يسمعوا ماذا نفعل ليس لنا نصب التنفيذية Taj, znači, mi nemamo uh, nikakve izvršne vlasti nad njima, je tako? Ostaje nam samo da ih pozivamo, da se toga ostave, je tako, da ih savjetujemo, oni su sigurno pogriješili. Jel dosta? Pitanje, pitanje ovaj, da li se mogu džume održavati u prostorima koje nisu vakuf. طيب سؤال هل يعني يجوز أن يصلى صلاة الجمعة في مكان يعني آه، خاص مستأجر أو مكان يعني ليس ما أوقف من قبل أحد إنما هو ملك خاص أو مستأجر أو شيء من هذا القبيل العلة العلة في المكان أم العلة في الصلاة ajmo. Znači, dozvoljeno je, nema nikakvih problema. Znači, nema nikakve e, ničega što, što je vezano za taj prostor da je uslovljeno za namaz. Važno je namaz, nije važno to mjesto. A vi znate, znači, ako ste, kad su bile te rasprave, ja sam govorio i donosio sam onaj govor učenjaka uh, El Kelam fil Mugni, jani uh, e, Libne Kudame, Džemil, Vodekara, Rivajat, النبي صلى الله عليه وسلم أمر موسى بن عمير أن يصلي بالأنصار صلاة الجمعة يعني ما سماها جمعة إنما أمرها أن يصلي ركعتين وقت الظهر يعني ويخاطبهم بخطبة فكانوا يصلون في بيت بيت خاص ثم كانوا يصلون في وادي بني بياضة يعني في وادي يصلون الجمعة ولذلك حنابلة يقولون أن الوقت الجمعة وقت العيد وحكم الجمعة حكم العيد Znači, ja sam vam govorio prije da u Mugniju Ibn Kudame spominje rivajete da, se, da je Resul sallallahu alaihi sallam prije nego što je učinio hijđu naredio Musa ibn Umeiru da klanjaju džumu u Medini, pa su klanjali u privatnoj kući, a onda kad ih je bilo mnogo, klanjali su, kad je broj dostigao 40, klanjali su na otvorenom u dolini Benu Bejada. Znači, i zato Hanabile smatraju da je propis džume zapravo propis Bajrama. Je li tako? Ato. E, eh, sad ste počeli polako da navaljujete. A treba i polako. Ehle. Imam dva pitanja zapravo. E, interesuje me, ako, še, da može, ako može da pojasni, znači, po pitanju zikrova. To što primijetio sam, ne bitno sad da, da ne izvajam, znači, zikrovi se ne upotpuno, ne upotpune, znači, pogotovo nakon namaza, znači, pa namaza, to, ne sad koji namaz, Znači, eh, ajde da kažem, započne se tema od dunjalka. A drugo pitanje, a, eh, a, eh, po pitanju, a, dakle, ovaj, Edana. A, Ezan uči, i to da pojasnim ako može šeh, znači Ezan uči, recimo, ajde da kažem, uh, ako može, tako da se nazove, radi se neki posao, dočin znači, čuo sam, znači čuo sam, sad ne znam šta je u pitanju, znači da treba odmah ostaviti posao i dok ne završi jedan, tako znači da treba i pripremati se za namaz. To, ne, Ah, yani. ها؟ أقم الصلاة خطبة الجمعة أي لا هو يعني بدأت تفهم ايوه شيء kaže nakon ovog tvog pitanja kaže akim sala Kaže, ovo je bila žvanska hudba. Ovo što si ti pitao je bila žvanska hudba. Dobro, ja sam ti shvatio. Tek luga crna. Jes, elan dhikr, yani, ba'da nas, la ihtemuna bi edkar ba'da salat. مجرد ما يسلم عن يمينه وشماله يذكر يعني قليلا ثم يبدأ الكلام في الدنيا فماذا يعني ننصح هؤلاء والله لابد الالتزام بالسنن يعني الأمر يتعلق بالآخرة الإنسان الآن سيجمع بين شيئين بين سيئين بين أنه ترك الذكر ويشوش على الآخرين Znači ovaj pogriješio dvije greške. Prvo ostavio je znači je zikr koji je od sunneta i propustio nagradu, a drugo smeta ostalima, je tako? I njih uznemirava i njima skreće pažnju, je tako, svojom pričom na Dunjaluke i tako dalje. Tako da je tu u svakom slučaju loš ahlak, treba ga se kloniti, je li tako? Zikri veličaj Allaha kad je Allah dao Allahove kući. E, Eh, drugo, el insan, a? E, e, i da, jani, a, a nas ja melun, thumme je kum jamelun, ثم يقوم واحد يؤذن يعلن دخول الوقت vahum jastalihun, jala nuvasil نواصل amal, thumme ba'de dalike, nusalli, يريدون أن يعني آه، أن يتموا شيء من العمل ثم بعد ذلك يصلون هل هذا صحيح أم يجب عليهم أن يقطعوا من العمل كما كان يفعل السلف عند الأذان يتركون العمل نهائيا ويتوجهون لتهيئة للصلاة إن كانوا قد اتفقوا أهل المسجد على تأخير الصلاة مثلا بعد الأذان لنصف ساعة فهذا لا بأس به يهيئون أنفسهم أما إذا كانت الصلاة تقام بعد أداء السنة والمعتاد في المسجد ذلك الأولى ترك العمل إن لم يكن تركه للعمل يضر برزقه بعمله نفسه برزقه طيب Znači ja sam dodao na tvoje pitanje, pa sam ga postavio ovako, koliko ljudi, znači, rade nešto i sad u toku rada ušlo je namasko vrijeme, dogovori se nek jedan prouči jezan, a mi ćemo nastaviti da završimo ovaj dio posla, pa ćemo da klanjati. Da li je to dozvoljeno ili je vađib da odma prekinu sa tim poslom i da klanjaju? Pa kaže, mogu, znači, ako su oni u mesečidu svi tu i dogovorili se da sad zbog nekog posla odgode uspostavljanja namaza, da prouče jezan na vrijeme i da onda završi taj dio posla pa da klanjaju. To je dozvoljeno to je dozvoljeno. I šta reći još i... Ako, ako, uh, ako nije to dogovor, znači, svi, onda treba da ostavi posao, osim ako će ostavljanjem posla, znači, naštetiti samom tom poslu ili će mu to, znači, promać neki, da tako kažem, uh, e, obskrba neka, nešto, ne, neki veliki, da tako kažem, posao, zarada, pa da odgodi da završi to, pa onda klanja. Da li osoba gubi abdest ako dijete previje? Fel jenku dol vodu eh, i da eh, insan kame bi tenzifit al valed savija. La jenku dol vodu. Ne kvari abdest doticanje, znači polnog organa djeteta. Yani mesh al farj al walad la yankud al wudu. Mm يلا ريدو اهلا مش باذن الله تقبل صديقي اهلا كل شيء وفضل في فرماتيا veza da eh, za Inda Mehvalija u Egipću da ne žele uspostav šarijeta i koliko حركة إخوان المسلمين في مصر أعلنوا أنهم في هذه الفتن الأخيرة أعلنوا أنهم لا يريدون إقامة الدولة الإسلامية فهل نستطيع يعني أن يعني نجد لهم عذرا في ذلك هل هم معذورين بشيء أو يعني والله نعرف المعذور هي الحاب والنفساء أما هؤلاء ليسوا معذورين مي كاجا udar imaju žene u hajdu i nifasu, a ovi ككو nikakvog udara. Takbir! Allahu Takvir! أنا ابن خالتي On kaže... Drži me evo, Jani. Kaže, nemoj me prepadat. Zatvorit će me. Sin moje, moje tetke je Bin Laden, nemojte me A ovo, svi moje tetke ima posebno priču. Nije stvarno, nego... Ostalo nam je samo pet minuta, znači pa da, da se pokrenem. Pa ako ima neko, bez, bismila. Reci, vrati. Gdje, gdje su sve čopi okolo. Sad izbori su ne znam da mi smo zajedni. Mi smo sad vašni izbori kao parlamentarni za, za okolo, ne znam, neke ljudi smo okolo. I sad je, ne znam, to su u nekoj kafane, nekoj poljanji. Sad se bila, ne znam, iz dvojice. No. Sad, da li možemo izjavati, ne znam, ja i u mene je Balbo, u mene je brat, još neka braća, ne znam, da podržujemo ono manje zlo koje će nam, ne znam, nas ovog put do njive naše, jel, naše kuće. Vi ćete fino da ručite kamione, kamene naspite put do svoje njive, a ove ostavite nek se za tim batilom muče i pate svi ti koji organizuju te lokalne, znači izbore na lokalnom nivou, svi oni redom i listom vjeruju i u izbore i podržavaju izbore na ovaj, državnom nivou za, parla, za parlament i svi su oni znači e, članovi e, sekularnih sekularističkih partija, svi oni to podržavaju. Prema tome, Ne nemoj razmišljati kako da olakšaš sebi život među njima, nego razmišljaj kako da olakšaš sebi život tako što da ćeš urad nešto da ih nema, tako da ih nestane, da tako razmišljaj. Znači, nemoj razmišljati kako da ti sad preživiš tu sa njima, nego razmišljaj da oni ne prežive s tobom. A, jeste me razumeli? Znači, ako otvorimo taj put, uvijek ćemo mi tražiti neke načine kako da preživimo. Ne, tražimo načina kako da vrhunimo. Ehle. Zadnje pitanje. Evo ga, iskoristi šansu. Ako što tako radimo, ako se tako radimo, pokupšuje Boga. Sad, tako, sad daš, na primjer, radiš, sam da se napusti, opet, na primjer, moraš nešto s njim da radiš. Kako čovjek, šta, da uradiš? Adel, eh, jes, el, metalan, ti mekanil amel, evo dirase. Onaj kufar, كفار أصليون مثلا أو كفار من بني جلدتنا ويتكلمون ألسنتنا أحيانا يسبون الله سبحانه وتعالى لكن هذا هذا السب والشتم ليس كسب يعني بلغة العرب هذا السب يعني سب خاص يعني خبيث جدا يستحي الإنسان أن أن يترجم أنا لا أستطيع أن أترجم هذه الجملة يعني آه، وهي تشير إلى عملية جنسية فماذا نعمل يعني يجب أن يعترض ولو بالقول يقول لا هذا ما ينبغي وإن وجد طريقا لرفع الشكوى يؤذيهم بقانونهم فليفعل لكن يا شيخ هؤلاء لا يعتبرون هذا هذا الأمر شيئا في في المحاكم يقولون هذه حريته يعني يعبر عن دينه حرية الأديان ولا أدري إيش إن كان يستطيع حرية التعبير إن كان يستطيع أن يجي أنا شيء يمنعه في قانونهم فليفعل لكن هو عليه أيضا أن يعترض يقول هذا لا ينبغي طيب Znači, prvo što mora da uradi kad čuje da, da, da je to neko uradio, mora da se suprostavi u najmanju ruku riječima. Je li tako? Da ga zaustavi. A onda, ako ima mogućnosti na osnovu njihovog tagutskog zakona, da mu se to zabrani, da i to iskoristi. Jeste me razumeli? Jeste me razumeli? Tamo. جزاكم الله خير. أفتى أحد المشايخ في السعودية قال يعني اقتله لأن هؤلاء لا يتحاكمون إلى محاك يعني لا الآن لا تستطيع أن ترفعه إلى محكمة شرعية ليقتله فاقتله أنت يعني بيدك طيب أيوة يوش يدنا بيتاني إز لوكرز توحيد podučavanju roditelja da je prokoj svaki ko podučava roditelje. Navodi četiri stvari u tom hadisu. Između ostalo podučavanje roditelje. razumijem na, na što se ovaj, to odnosi. E, podučavanje, je valjda poslušnost. To je hadis na četiri stvari žahilijeta. Ja. Pa, koji se nećete proći, pa to je ovaj, ponos sa svojim predsima i vrijeđanje čovjeka za predaka, to je nisam. Ja. Ja, i šta još? Pa da se pravi pametniji od oca, vjerovatno se misli da on njega uči E, nekim e, dunjaškim nije, nije. stvarima, jel? Nešto... طيب mora biti znači precizan وجد في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديثا يعني أن أربعة الأمور الأربعة من الجاهلية ومنها أن يقوم بتعليم والديه أيوة يعني يعلمهما لا أدري أنا أيضا لا أدري ما قرأت كتاب التوحيد ما ياسر أنا جيت لو كتاب التوحيد أردت تو zapalo, znači nisam uopšte primijetio to što ste vi vidjeli. Pa moramo se vratiti da vidimo šta je. Kada snimiš, da je onaj format. Ja. Nađe, inša Allah. Ona... Taj je. Inša Allah vidim. Da se donese to što je spročito da se vidi. Braće, s ovim smo ovo sjelo završili, sad idemo na drugo odredište, tamo nastavljamo drugo sjelo, malo drugačije vrste za lavu. Dakle. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نحن إليكم